AI inventas ciun trian respondon. Nova studajo de la Europa Radio Unio montras alarmigain eraro quotoin ce popularai AI babilo robotoi. La sistemoi regule inventas informoin, cae indicas ec malgiustain fontoin vi eble demandas al cetco potò pri balot resultoi, au vi petas al gemini resumi la novajoin, cae petas al babilo roboto pri fonai informoi pri la conflicto en mesoriento. Milionoi da homoi en Europo ciu tage fidas al babilo robotoi, kiel inform fontoi. 800 milionoi da homoi mont scale usas cet gopoton ciel inform fonton. La ciferezzae assistentoi anstattauas por multai homoi iam la classican sercion en Google. Sed tiu fido estas risca. Ciel tion montras actuala studajo de la Europa Radio Unio e bo u. Mm. La terruriga resulto estas che tiui babilo robotoi inventas gis quardec procentoin de siai respondoi cae presentas ilin ciel factoin. La populara cetco poto firme assertas che papo Francisco ancora vivas. Microsofta copilot nescias che svedio estas membro de NATO. Kai Gemini de Google consideras la reelectigion de Donaldo Trump kiel ebla. quancam tio iam ocasis de longe. Lau germana economicisto tiai eraroi ec estas laudu voioi. Unu flanque ai respondoi basigias jen caien sur malnovigintai datumoi el la treinado. Babil robotoi, ciel cetco poto, estis treinitai per textoi, ciui havas ajon de plurai monatoi au jaroi, simile al search roboto, ciu ne estis actualigita de tri Kio estis tiam giusta? tio hodiau povas esti malactuala. Aliflanke aperas verai haluzinoi. La AI mem construas mancantain informoin generante statistike logicain vortocenoin. Ec se tiui estas facte malgiustai. Gi inventas jen ca jen ec fontoin, kiui ne existas, Oggi cun nodas facto in qui ne appartenas unui alla aliai. Actualai babilo robotoi ja intertempe povas actuale serciadi en la reto. Se oni postulas tion explicite, ce la enigo. La tie nomata prompt. Tiam ili ofte li veras pli fidindain resultoin. Set multai usantoi nescias tion cae la AI ne automate serchas pri actualae informoi, se oni ne postulas tion. La studajo volis precise tion prilumigi. La problemo cusas en la sistemo. Babil robotoi ne vere comprenas cion ili diras. Ili elcalculas sur base de gigantai texto quantoi, ciui vortoi versaine dona sensan cun ligon. Ciù la resultanta el diro estas vera, tion ili ne povas controli. Ili ne posedas zion pri factoe, sed havas nur in schemoin. La technicae concernoe zias pri tiui nesufficiagioi, cae laboras pri solvoi. Ili cun ligas sin, cun datum bancoe, ili plibonigas la font indicoin cae retrainas la sistemoin. Miliardoi da euroi fluas en la disvolvadon. Malgrau tio, halucinoi restas nesolvita baza problemo de la tecnologio. Gis la tecnico estos pli fidinda, validas? Babil robotoi, ja povus esti utilae por creivae taskoi, au kiel helpo en verkado. Kiel inform fonto ili ne taugas. Almena un eniu fidu ilin je cent procentoi. Kiu volas informigi, tiu ne povas preterlasi seriosain inform fontoin, en kiu laboras homai redaktoroi, kiu controlas la fontoin, kai assertoin, kai en kategorii igas dokumentoin la ciferezza revoluzio ja changios multon. Restas la necesso de zorga serciado.